micropausoe redonas energion. Dum laboro pauso necessas. Plei ofte gi dauras duonan horon, au ec tutan. Esplorista te amo el Rumanio nun pledas por plida micropausoe, kiui dauru mal pli ol dec minutoin, sed almenau quelcain secundoin. Tiui micropausoe povas iam efficae reducti la lazigion cae doni pli da energio. Minimume calcain secundoin cae maximume dec minutoin. Tiel longe dauras tiel nomatai micropauzoi, ciui lau studagio povas positive effici pri la bonfarto de homoi. La mallongai interrompoi povus en la ciu tago de laboro au de studado, reducti la lazigion cae plialtigi la nivelon de energio. Scribas te amo de la Rumana Occidenta Universitato en Timisvaro en interreta faca magazino. Por la prilumigo la esploristoi priuge analisis en cadro de meta-analiso dudec du studagioin pri la temo la resultoi montris che homo i post micropausoi aperas pli rechargitai de energio kai mal pli lazai la analiso ne liberis sen ambigua in resulto in pritio chu post pauso la laboro estas pli produktiva au ne sed la produktivo almena au ne malcrescis, raportas la teamo Tivi micropausoi principe ne servas por recreigio, sed por preventi trolacigion, clarigas psicologo de alia esplor instituto ciu ne prenis en la studo. Lauli, micropausoi pro tio ancau havas influon alla productivo. La pausoi done estu consumatai tro malfrue. Li criticas la studagion jene. Lauli, la autoroi priugis tro malmultain in prilumigoin, cae ne consideris norm nivelan literaturon. Li ancau criticas, che la parto prenantoi della studo estis mem pritaxintai la energi nivelon cae la lazigion. La autoroi tiene clare distingas inter lazigio cae sentita lazigio diras la esploristo pri labor tempo. La autoroi de la studaggio mem declaras che apud energio cae la zigio necessos analisi ancao aliaen anim statoin, tiel exemple timon cae strecigion, crome ili lau proprae indicoi ne povis respondi ciam cae ciel longe devus optimume ocasi micropauso. Tio lau la psicologo ancaune generale estas determinebla. Ce quelcae homoi la pauso ne estas necessa tiel rapide, ce quelcae alicase pli frue cae pli longe, li clarigas. Quin minuta pauso por ciui homoi, tio exemple estus senzenzajo. Multae laborantoi laula autoroi de la studajo ancora havas la senton che pausoi povus esti perceptatai contrau contrauproductiva conduto. Vide alla positivae efficoi, ili pledas tial portio, che gvidantoi estonte active curagigu sia in cun in al micropausoi. Ancau en la ciutago de universitato, la mallonga interrompoi povus helpi alla studentoi rechargis in per energio, exemple en lectioi au dum lernado ce computilo.